Gusto kong makita kang subukan ito pabagali ng kuneho. Hintayin mo ako ipinakita ko ang vaccine na iyon at hindi siya natatakot itong munting patuloy. Wala ka namang santan na ni sa'yo. Gawin mo.